Kimsa kah capítulo. Chihab mi Kaiha. kayqa. Iñikkuna nanachikuyta pipas monaspanga allin oficiota munachkan. Iñikkunamanta nanachikunampaha, mana pipapas mi kanan. Huk tapas Imamantapas controlako. Allin piensa, respetana. Visitakuna allin chasquico. Alin yeye chico. Tomaikunapi mana tariko. Piliullapi mana puriko. Pacienciako. Mana atipanako. Qullqillaman mana hukuroq. Chayna runaqa kanan wasinpi kaqkunawan kasuchikuqmi hinaspa churinkunata educaspa paykunawan respitachikuqmi. Wasinpupuni mana imaina kamachikuyta atispaqa imaynataq Diosman iñiqkunataqa nanachikunman Chaylaraj iñikuq runaqa manam kanmanchu nanachikoja. y Yanqañataqmi hatun tukuruspan diablo hina castigasqa kanman. Mana iñiqkunapas liumi chay nanachikuqtaqa respitananku. Mana paimanta paymanta mana maptinkun paipas diablopa pantachikuyninman urmaykunman. Día kunamanta. Diakonokunapas alin respetana arunakunam kananko. Manayan harimah. Tumaykunapi manapurikoh, inaspa manayan jamanta holgiganaimunaj. inan ininanchikpaj Diospa revelasqankunatam concienciampi alintapuni yachanan. Puntataja proibaichikya allin, causas man causas casjanta Allin kasqanta yachaspaykichinqa, diakonopaj diaconopahia acliaichik. Warmikunapas allin respitana warmikunaya kachun. Paikunaja kachun amaya cuento jepichu. Imamantapas controlakuspaya, tuku imapipas confianza Cachunco. Diakonukunaja, zapakamam huk warmiyuqlla kananko. Paikunaja, kasuchikunankum churinkunawampas, chaynataq kunawampas kunawampas. Diakonukuna allin taruraspankoja, runakunapa allin riqsisqanmi kanku. Chaynapim aswan confianzawanraj willakunku, imaynam Jesucristuman Dios man Diosman iñikusqanchikmanta. Prontum ham watukaykamuyta munachkani, ichaqa kay kartatam qillqamuchkayki, sichum unaramuptiha imainatam Diosman kupura kikinkupura komanta. Paykunaqa kawsaq Diospa wasin hinamkachkanku. Wasipa pilarnin hinakaspankum chihapkaqta takyachichkanku. Mayna hatunmi Diosman iñinanchikpaq revelawasqanchikqa. Diosmi runayarurqa. Espiritu yanapaptinmi akusaqninkunata vencerqa. Payqa angelkunapa hawasqanmi karqa. Llapallan kunapi mullakusqa karqa. Kay pachapi kaqkunapa mi karqa. Hanaq pachapipas chaskisqam karqa.